29 skirsnis Po pusryčių Francas pasižiūrėjo į laikrodį. Skubate, paklausė jį grafas. Atleiskite, grafė, atsakė Francas, bet mes turime aibės reikalų. Kokių? Dar neįsigijome karnavalo drabužių, o šiandien jų būtinai reikia. Dėl to nesirūpinkite, man regis tautos aikštėje turėsime atskirą kambarį. Liepsiu tenai atnešti kokių tik pageidausite drabužių ir mes persirengsime ten pat vietoje. Po egzekucijos sušuko Francas. Aišku, po, per ar prieš, kaip pageidausite. Žiūrėdami į ešafotą, ešafotas įeina į šventys programą. Žinote, grafė, aš persigalvoju, tarė Francas. Labai dėkoju jums už paslaugumą, bet pasitenkinsiu vietą jūsų karietoje ir prie lango Rospolio rūmose. Ir paprašysiu jūs disponuoti savo nuožiūrą mano vietą tautos aikštėje bet turiu jūs įspėti, kad jūs netenkate labai įdomaus reginių, atsakė grafas. Jūs man papasakosite apie jį, laikėsi savo nuomonės Francas. Esu tikras, kad jūsų pasakojimas padarys man nemažesnį įspūdį, kai padarytų pats reginys. Beje, aš jau ne vieną kartą norėjau žiūrėti egzekuciją, tačiau niekad negalėdavau pasiryšti. O jūs, Alberai? Aš esu matęs Kasteno egzekuciją, atsakė Vikontas, bet rodos buvau kiek įkaušęs. Tai įvyko tą dieną, kai baigiau koležą ir mes praleidome naktį kažkokioje smuklėje. Jeigu jūs to nedarėte Paryžiuje, tai nėra pagrindo nedaryti to svetimame krašte, tarė grafas. Keliauji, kad įsigytum žinių, keiti vietas, kad pamatytum ką nors naują. Pagalvokite, kokia gėda jums bus, kai jūs paklaus, kaip Romoje vykdoma mirties bausmė, o jūs atsakysite, nežinau. Be to pasmerktasis, kaip visi šneka, užkėtėjęs žudikas, niekšas, užmušęs trikojų gerbiamą kanauninką, kuris jį auklėjo kaip sūnų. Velniai rautų, žudant dvasininką, reikia pasirinkti padoresnį įnagį negu trikojis, ypač jei tas žmogus galbūt tavo tėvas. Jeigu jūs keliautumėte po Ispaniją, eitumėte pažiūrėti bulių kovos, tiesa? Taigi įsivaizduokite, kad mes vykstame žiūrėti bulių kovos. Prisiminkite senovės romėnų cirką, medžioklės, kur nužudydavo 300 liūtų ir 100 žmonių. Prisiminkite 80 tūkstančių žiūrovų, plojusių delnais, garbingas matronas, atsivedusias draugė savo dukteris nuotekas, žavingas baltarankės vestales, žavių piršteliu duodavusias ženklą reiškinti. Na, negaiškite, greičiau pribaigite tą žmogų, jis ir taip jau beveik negyvas. Jūs važiuosite, Alberai, paklausė Francis. Prisipažįstu, aš dvėjoju kaip ir jūs, bet grafų iškalbingumas mane įtikino. Važiuokime, jei norite, tarė Francis, bet važiuodamas į tautos aikštę norėčiau aplankyti Korsą. Ar tai įmanoma, ponas grafė? Pėščiam taip, ekipažu ne. Tai aš eisiu pėščias. Jums būtinai reikia patekti į Korsą. Taip noriu ten šitą pamatyti. Gerai, eime pėsti į korsą, o ekipažas važiuos babujino gatve ir lauks mūsų tautos aikštėje. Aš ir pats noriu eiti korso gatve, kad galėčiau pažiūrėti, ar atlikti kai kurie mano paliepimai. Jūsų malonybė pranešė Liokajus atidaręs duris, kažkoks piligrimas nori su jumis pasikalbėti. Taip, žinau, atsakė grafas, ponai, gal teiktumėteis pereiti svetainę. Ten ant stalo rasite puikių Havanus cigarų. Po valandėlis grįšiu pas jūs. Jaunuoliai atsistojo ir išėjo pro vienas duris, o grafas dar kartą jų atsiprašęs pro kitas. Alberas didelis gerų cigarų mėgėjas ir manas, kad jis nelabai aukojasi, apseidamas Italijoje be Paryžiaus kaviniais cigarų, priejo prie stalo ir suriko iš džiaugsmo pamatęs tikrus Havanus cigarus. Na, paklausė jį Francas, ką jūs manote apie grafą Montekristą? Ką apie jį manau, atsakė Alberas nustebęs, kad jo draugas to paklausė. Aš manau, kad jis mielas žmogus, vaišingas šeimininkas, kuris daug matė, daug tyrinėjo, galvojo ir priklauso kaip brutas stoiko mokyklai. Bet visų geriausia, pridūrė jis su pasimėgavimu išpūsdamas dūmus, kurie spirale kilo link lubų, puikūs cigarai. Tokia buvo Albero nuomonė apie grafą. Kadangi Alberas visada girdavosi, kad jis tik gerai pasvarstė susidaro nuomonę apie žmonės ir daiktus, Francas nei nemėgino jam prieštarauti. O ar jūs atkreipite dėmesį į vieną labai keistą aplinkybę? Paklausė jis. Į kokią? Ar pastebėjote, kaip jis įdėmiai į jūs žiūrėjo? Į mane? Taip, į jūs. Alberas susimastė. Deja, atsakė šis atsidusęs, Nieko čia nustabaus, jau beveik metai, kai išvykau iš Paryžiaus ir matyt esu apsirengęs kaip kaliausiai. Turbūt grafas palaikė mane provincialo. Sugriaukite šią jo nuomonę, mielas bičiuli, ir jei galėsite, pasakykite jam, kad taip nėra. Francas nusišypsojo. Po valandėlis grįžo grafas. Štai ir aš, ponai, tarė jis. Dabar esu jūsų paslaugoms, viskas sutvarkyta. Ekipažas važiuoja savo keliu į tautos aikštę, o mes einame ten Korso gatve, jeigu jums patinka. Paimkite keletą cigarų, ponas de Morserai. Mielai grafė, dėkoju, atsakė Alberas. Italų cigarai dar blogesni už prancūziškus. Kai atvyksite į Paryžių, pasistengsiu atsilyginti. Neatsisakau. Tikiuosi, kada nors atvažiuoti į Paryžių ir jei leisite aplankyti jūs. Na, ponai, laikas nelaukia, jau pusė pirmus, eime. Visi trys nulipo žemyn. Vežėjas išklausė paskutinius savo ponų nurodymus ir nuvažiavo babuino gatve, o grafas su Francu ir Alberu patraukė link Ispanijos aikštės ir Fratinos gatve išėjo į Korso gatvę tarp Fijanų ir Rospolio rūmų. Francas žiūrėjo iš jų rūmų langus išplėtęs akis. Jis neužmiršo transtibriečio ir žmogaus su apsiaustu kolizėjuje sutarto ženklu. Kurie čia jūsų langai, paklausė jis grafą, kiek galėdamas natūralesnių balsų. Trys paskutinieji, atsakė tas, su visai nuo širdžių nerūpestingumu, nenumanydamas, kodėl klausimą. Francas žvilgtelėjo į langus. Šoniniai langai buvo užtraukti geltonų šilku, o vidurinis baltų su raudonu kryžiumi. Žmogus su apsiaustu išlaikė savo pažadą ir daugiau nebuvo kuo abejoti. Žmogus su apsiaustu buvo grafas Montekristas. Visi trys langai dar buvo tušti. Visur žmonės jau ruošėsi karnavalui, statė kėdės, įrenginėjo pakilas, užtraukinėjo langus. Kaukiais nedryso rodytis, o ekipažai važiuoti, kol nesugaudė varpas. Bet kaukis buvo jaučiamos už visų langų, o ekipažai už visų vartų. Francas, Alberas ir grafas ėjo toliau Korso gatve. Kuo labiau jie artėjo prie tautos aikštės, tuo žmonių spūstis didėjo. Viršum minios aikštės viduryje stuksojo obeliskas su jį vainikuojančiu kryžiumi. O babujino korso ir repetos gatvių sangrižoje du ešafoto stulpai, tarp kurių blizgėjo lenktas giljotinos peilis. Prie kampo jie pamatė grafo ekonomą laukiantį savo šeimininko. Langas matyt išnuomotas už tokią didelę kainą, kad grafas nenorėjo jog svečiai apie tai žinotų. Buvo trečiame šių didžiulių rūmų aukšte. Rūmai stovėjo tarp babuino gatvės ir pinčio kalvos. Kambarys buvo tarsi buduaras, o greta jo miegamasis. Uždarę miegamojo duris, buduarų nuomotojai galėjo jaustis kaip namie. Ant kėdžių buvo išdėlioti labai puošnus žydro ir baltų atlaso pajacų kostiumai. Kadangi jūs leidote man pačiam parinkti kostiumus, tari grafo savo bičiuliams, aš liepiau paruošti štai šituos – Pirma, šiais metais jie madingiausi, antra, nelabai bijo konfeti, nes dulkis ant jų nepastebimos. Francas beveik negirdėjo grafo žodžių ir galbūt nepakankamai įvertino jo paslaugumą. Jo dėmesį buvo patraukęs reginys tautos aikštėje su baisiuoju įrengimu, kuris tuo metu buvo svarbiausias jaus papušalas. Pirmą kartą Francas matė giljotiną – Mes sakome giljotiną, nes Romos mandaja labai panaši į prancūzų mirties įrankį. Toks pat pusminulio formos peilis, pjaunas iškiliaja pusė, tik krintas iš mažesnio aukščio, štai ir visas skirtumas. Du žmonės susėdę ant atvožiamos lentos, ant kurios goldomas pasmerktasis laukdami egzekucijos užkandžiavo. Kiek Francas galėjo įžiūrėti, jie valgiai duoną su dešra. Vienas pakėlė lentą, išsitraukė iš pojaus butelį vyno, nugėrė gurkšnį ir padavė draugui. Šiuodu žmonės buvo budelio padėjėjai. Žiūrėdamas į juos, Francas jautė, kad jį ima pilti prakaitas. Pasmerktieji iš vakaro buvo atgabenti iš naujojo kalėjimo į mažą Šventos Marijos bažnyčią tautos aikštėje. Ir čia praleido visą naktį kiekvienas su dviem dvasininkais, kurie daugybė žvakio apšviestoje bažnyčioje ruošė juos mirčiai. Prieš koplyčią už grotelių pirmin ir atgal vaikščiojų sargybiniai keičiami kas valandą. Dviguba karabinierių eilė išsirikiavo nuo bažnyčios durų iki ešafoto ir apsupo jį žiedu, palikusi kokių dešimt peidų platumo taką, o aplink giljotiną tuščia plota maždaug šimto žingsnių spinduliu. Kita aikštės dalis buvo tartum išgrįsta vyrų ir moterų galvomis. Daugelis moterų ant pečių laikė vaikus, Išė tiems jauniems žiūrovams puikiai buvo matyti ešafotas. Pinčio kalva atrodė tartum didžiulis amfiteatras, kurio visos pakopos buvo nuseitos žmonėmis. Babuino ir Repetos gatvių kampuose dviejų bažnyčių balkonai buvo prisigrūdę privilegijuotos publikos. Prie bažnyčių laiptai buvo panašus į jūros bangas, kurias varo į portiką nesiliaujantis potvinis. Kiekvienos sienos įsikišimas, jei tik ant jo galėjo tilpti žmogus, virto gyvos statulos piedestalu. Grafo žodžiai pasitvirtino, matyt gyvenime nėra įdomesnio reginio kaip mirtis. Vietoj tylos, kuri rodos pridarėtų tokiai iškilmingai ceremonijai, iš minios sklido didžiulis triukšmas, kvatojimas, klykavimas ir džiaugsmingi šūksniai. Matyt ir čia grafų buvo teisybė egzekucija miniai karnavalo pradžia. Staiga lyg burtų lasdelė pamojavus triukšmas nutilo. Bažnyčios durys atsidarė. Pirmiausia pasirodė atgailaujančių piligrimų brolyje. Jie buvo apsivilkę pilkais maišais su išpjovomis akims, rankose laikė degančią žvakės. Prieš akiją ėjo brolyjos galva. Po jų žengė aukšto ūgio vyras. Jis buvo beveik nuogas, jeigu neskaitysime trumpų drobinių kelnių. Prie kairiojo šono kavojo didžiulis peilis su makštim, ant dešiniojo pėties jis nešėsi sunku geležinį vėzdą. Tai buvo budelis. Jo kojos buvo apauto sandalais, pririštais prie kulkšnių virvelėmis. Paskui budelį tą eilę, kokią jie turėjo būti žudyti, ėjo Pepinas ir Andrėja. Kiekvieną lydėjo du dvasininkai. Nei vienam, nei kitam akys nebuvo užrištos. Pepinas ėjo gana tvirtų žingsnių, matyt jam buvo spėta pranešti, kas jo laukia. Andrija dvasininkai vedė už parankių. Pasmirktieji retkarčiais bučiavo kryžių, kurį jiems prikiždavo prie lūpų nuodėm klausys. Francis jautė, kad vien nuo šio reginio jam pakirto kojas. Jis dirstelėjo į Alberą. Tas buvo baltesnis už savo marškinius. Nesamoningai jis nusviedė cigarą, nors buvo surūkęs tik pusę o grafas rodės buvo visai ramus. Net švelnus raudonis buvo išmušęs baisiai išbliškusi jo veidą. Jo šnervys buvo įsiplėtusios lyg plėšrūnų, užuodžiančio kraują, ir pro praviras lūpas matėsi balti ir aštrūs, nelyginant šakalo dantys. Ir vis dėlto jo veido išraiška buvo švelni ir maloni. Dar niekad Fransas nebuvo matęs jo tokio. Ypač nuostabius buvo gerus žvilgančios jo akys. Tuo tarpu nuteistieji artėjo prie ešefoto ir jau buvo galima įžiūrėti jų veidus. Pepinas buvo gražus, tamsaus gymio, kokių 25 metų vaikinas, laisvo ir žiauraus žvilgsnių. Jis aukštai laikė galvą, tarsi žvalgydamasis, iš kurios pusės ateis išgelbėjimas. Andrėja buvo storas ir kresnas, iš šlykštaus žiauraus jo veido buvo sunku nustatyti amžių. Jis galėjo turėti apie 30 metų – Kalėjime jis buvo užsiauginęs barzdą, jo galva linko ant pėties, kojas likas būtų pakirtęs, raudės jis lenka paklusnai ir mechaniškai be jokiaus valiaus. Man regis, jūs sakėte, tari Francas grafui, kad bausmė bus įvykdyta tik vienam. Ir aš jums nepamelavau, šaltai atsakytas, bet pasmirktieji du. Taip, bet viena giltinė jau bučiuoja, o kitas gyvens dar daug metų. Jeigu jo jau turi kas pasigailėti, mano supratimu dabar pats metas. Taip ir yra, žiūrėkite, tarė grafas. Ir iš tikrųjų tą akimirką, kai Pepinas žengė prie ešefoto papėdės, piligrimas, matyt užgaišęs, niekino nesustabdytas, prasiskverbė pro eilę kareivių, priejo prie brolijos galvos ir įteikė jam keturlinkai sulankstytą popierių. Nuo karšto Pepino žvilgsnių neprasmuko nei menkiausia tų scenos smulkmena – Brolijos galva įskleidė popierių, perskaitė ir pakėlė ranką. Tebūnė pagarbintas viešpats ir šlovė jo šventenybei popiežiui, tarė jis garsiai ir aiškiai. Vieno pasmerktojo pasigailėta. Pasigailėta, sušuko minę vienu balsu, vieno pasigailėta. Išgirdęs žodį pasigailėta, Andrija krūptelėjo ir pakėlė galvą. Katro pasigailėta, sušuko jis. Pepinas tylėdamas, sunkiai kvėpuodamas, sustingo vietoje pasigailėta Pepino, praminto roku prioru, paskelbė brolijos galva. Ir jis perdavė popierių karabinierių viršininkui, tas perskaitė jį ir gražino. Pepino pasigailėta, sušuko Andrija, iš karto pažvalėjęs. Kodėl jo pasigailėjo, o ne manęs? Mes turėjome kartu mirti. Man buvo žadėta, kad jis mirs anksčiau negu aš. Jūs neturite teisės žudyti mane vieną. Nenoriu mirti vienas, nenoriu. Jis plėšėsi dvasininkams iš rankų, raitėsi klykį, maurojo lyg pamišęs ir stengėsi sutraukyti virves, kuriomis buvo surištos jo rankos. Budelis davė ženklą savo padėjėjams, tie nušoko nuo ešafoto ir nutvėrė pasmerktai. Kas ten darosi, paklausė Francis grafą. Kadangi visi kalbėjo Romos tarme, jis menkai susigaudė, kas dedasi. Kas ten darosi, pakartojo grafas, argi nenumanote – Tas žmogus, kuris to jau mirs, siautėja dėl to, kad kitas žmogus nemirs kartu su juo. Jeigu jam leistų, jis sudraskytų jį nagais ir dantimis, nepaliktų jam gyvybės, kurios pats netenka. O žmonės, žmonės, krokodilų veislė anot Karlo Moro, sušuko grafas, grumodamas kumšiais virš minios. Aš jūs pažįstu, visais laikais jūs verti patys savęs. Andrija ir budelio padėjėjai raičiojosi ant žemės. Pasmerktasis tebe šaukė, jis turi mirti, aš noriu, kad jis mirtų, jūs neturite teisės žudyti mane vieną. Žiūrėkite, tari grafas nutvėręs jaunuoliams už rankų. Žiūrėkite, nes prisiekiu į tai verta pažiūrėti. Šit žmogus, kuris buvo nuolankus likimui, kuris ėjo į ešafotą, kuris buvo pasiruošęs mirti kaip bailys, nesipriešindamas ir nesiskūsdamas. Ar žinote, kas jam suteikė jėgų, kas jį pagodė? Ar žinote, kodėl jis nuolankiai laukė nužudomas? Todėl, kad kitas taip pat kankinosi, kad kitas taip pat turėjo mirti, kad kitas turėjo mirti pirmą jau. Veskite papjauti du avinus ir du jaučius. Leiskite vienam jų suprasti, kad jo draugas liks gyvas, avinas ims bliauti iš džiaugsmo, jautis užbaups iš laimės. O žmogus sukurtas pagal Dievo paveikslą, žmogus, kuriam Dievas paskelbė kaip pirmą, vienintelį ir aukščiausią įsakymą meilę artimui, žmogus, kuriam Dievas davė kalbą savo mintims reikšti. Koks bus pirmas jo šūksnis, kai jis sužinos, kad jo draugas išgelbėtas? Prakeikimas garbiai žmogui, gamto šedevrui, visų tvarinių karaliui. Ir grafas prapliupo juoktis, bet taip šiurkščiai, Kaip gali juoktis tik tas, kuris daug kentėjo? Tuo tarpu kova prie giljotinos tęsėsi ir buvo šlikštų į ją žiūrėti. Budelių padėjėjai tempi Andriją ant ešafoto. Jis nuteikė prieš save visą minę ir 20 tūkstančių balsų šaukė mirtis, mirtis jam. Francas atsitraukė, bet grafas vėl nutvėrė jam už rankus ir laikė prie lango. Kas jums, paklausė jis Fransą, gailitės jo, dievaži yra ko gailėtis. Jeigu išgirstumėte, kad po jūsų langų lakstų pasiutęs šuo, jūs griebtumėte šautuvą, pultumėte į gatvę ir be jokio gailešio nušautumėte vargšą gyvulį, kuris iš tiesų tik todėl kaltas, kad jam įkandų kitas pasiutęs šuo ir jis atsimoka tuo pačiu. O čia gailitės žmogaus, kuriam niekas neįkando – ir kuris vis dėlto nužudė savo gerą darį, o dabar, negalėdamas daugiau žudyti, nes jo rankos surištos, įniršęs reikalauja mirties savo kalėjimo draugui, savo nelaimės draugui. Ne, žiūrėkite, žiūrėkite. Grafui beveik nebereikėjo to paties kartoti. Francas, tarsi pakerėtas, negalėjo atplėšti akių nuo to baisaus reginio. Budelio padėjėjai užvilko pasmerktąjį ant ešafoto ir nors šis spardėsi, kandžiojosi ir klykė, jį paklubdė. Pasmerktasis buvo bestojęs, bet nesuspėjo. Veizdas trenkė jam į kairį smilkinį. Andrėja krito kniūpšės kaip jautis, paskui apsivertė ant nugaros. Tada budelis numetė veizdą, išsitraukė peilį, vienu smūgiu perpijojė jam gerklę, užlipo ant pilvo ir ėmė trypti kojomis. Kas kart spustelėjus kojai, kraujas čiurkšle pliūptelėdavo nužudytą jam iš kaklo. Ilgiau Francas negalėjo ištverti. Jis puolė atgal ir ko nebesąmonį susmuko į kreislą. Užmerkęs akis, Alberas įsikibo į langų užuolaidą. Grafas stovėjo aukštai iškėlęs galvą, tarsi triumfuojas piktasis genijus. 36 dalis Karnavalas Romoje Atsipeikėjęs Francas pamatė, kad Alberas visas perbalės geria vandenį, o grafas jo velkasi pajaco kostiumą. Nejučiom Francas dirstelėjo į aikštę. Giljotina, budeliai, nužudytasis, viskas buvo dingę. Buvo likusi tik minė triukšminga, pakili linksma. Monte Čitorijo varpas, kuris praneša tik apie popiežiaus mirtį ir karnavalo atidarimą, garsiai gaudė. Kas čia dedasi? paklausė jis grafą. Nieko, visiškai nieko, kaip matote, atsakė jis. Tik karnavalas prasidėjo greičiau renkimiais. Nuostabu, tari Francas, tas siaubas dingo lyg sapnas. Jis ir buvo tik sapnas, košmaras, kuris jums pasivaideno. Man taip, o nužudytajam ir jam. Tik jis užmigo visam laikui, o jūs pabudote. Sunku pasakyti, kuris iš judviejų laimingesnis. O kur Pepinas? paklausė Francas. Kas jam nutiko? Pepinas nekvailas vaikinas ir be savimeiliais. Užuot įsižeidęs, kad visi jį užmiršo, jis pasinaudojo tuo ir smuko į minę, net nepadėkojęs gerbėmiems dvasininkams, kurie jį buvo atlidėję iki ešafoto. Iš tiesų, žmogus nedėkingas ir savanaudis gyvulys. Bet renkiteis, žiūrėkit, ponas Demorseras jums rodo pavyzdį. Ir tikrai Alberas jau tempi ant juodų savo drabužių ir lakuotų batų atlasinės kelnes. Na, Alberai, pasakė Francas, ar jūs linkęs krėsti kvailystės? Sakykite atvirai. Ne, nelinkęs, atsakė šis, bet tiesą sakant, džiaugiuosi, kad tai mačiau. Aš sutinku su grafu. Jeigu kartą užteko, jeigu žiūrėti tokį reginį, tai jis yra vienintelis, kuris dar gali suteikti stiprių pojūčių. Jau nekalbant apie tai, kad tik tokiomis akimirkomis galima pažinti žmonės, pasakė grafas. Ant pirmosios ešafoto pakopos mirtis nuplėšė kaukę, kurią žmogus nešiojo visą gyvenimą. Tuomet pasirodo tikrasis jo veidas. Reikia pripažinti, kad Andrijos veidas buvo ne iš patraukliųjų. Tikras niekšas. Renkiteis, ponai, renkiteis. Aišku, Francui būtų buvę juokinga vaidinti gimnazistą ir nepasiekti savo draugų pavyzdžių. Jis apsivilko kostiumą, užsidėjo kaukę, kuri buvo niekiek nebaltesnė už jo veidą. Baigę tualetą, jie nulipo žemyn. Prie durų laukė karieta pilna konfeti ir puokščių. Jie užėmė savo vietą tarp karietų. Sunku įsivaizduoti didesnę permainą. Vietoj niūraus ir tylaus mirties reginio tautos aikštė teikė linksmos ir triukšmingos orgijos vaizdą. Iš visur gužėjo daugybė kaukių, smuko pro duris, lindo pro langus. Iš visų gatvių plaukė ekipažai, pilni Piero, Arlekinų, Domino, Markizų, Transtibriečių, Klaunų, Riterių, Kaimiečių. Visi reikavo, skeričiojo rankomis, mėtė įdarytus miltais kiaušinius, konfetį, gėlių puokštės, krėtė juokus, svaidė sviedinius į saviškius ir svetimus, pažįstamus ir nepažįstamus, ir niekas neturėjo teisės įsižeisti visi viską atsakydavo juoku. Francis ir Alberas buvo panašūs į žmonės, kuriuos kažkas atvedė į smuklę išblaškyti jų sielvarto ir kurie juo daugiau geria, juo labiau jaučia, kad praeitis traukiasi rūku. Jiems akise tebestovėjo matytas reginys, tačiau pamažu jie ėmė užsikrėsti bendrą linksmybę. Jiems rodys, kad jų galva neišlaikys, juos traukė pasinerti į tą triukšmą, į tą maišatį, į tą pašėlusį sūkurį. Sauja konfeti, kurią kažkas sviedė į morserą iš gretimo ekipažų, apžiūrė Alberą ir draugus. Jis pajuto peršint kaklą ir kaukiais neuždengtą veido dalį, tartum į jį būtų sviedę šimtą adatų. Šitai paskatino jį įsitraukti į visuotinę kovą, kurioje jau dalyvavo visos kaukiais. Jis, kaip ir kiti, taip pat atsistojo karietoje ir, kiek tik turėjo jėgos bei vikrumo, savo ruoštų ėmė mėtyti į kaimynus kiaušinius ir dražė. Inirtingas mūšis prasidėjo. Tai, ką abu draugai buvo matę prieš pusvalandį, išdilo be pėtsako iš sąmonės. Margas, judrus, svaiginantis vaizdas, ribėjęs jiems prieš akis, užvaldė juos visiškai. O grafas Montekristas, kaip jau sakėme, egzekucijos metu nei akimirką nebuvo praradęs ramybės. Įsivaizduokite ilgą ir gražią Korso gatvę su nusitiesusim nuo vieno galo iki kito dviem eilėmis puikių rūmų, kurių visi balkonai nukabinėti kilimais ir visi langai uždangstyti. Balkonuose ir prie langų 300 tūkstančių žiūrovų – romėnų, italų, svetimšalių, atvykusių iš visų keturių pasaulio šalių. Mišinys visų trijų aristokratijų – kraujo, pinigų ir talento. Žavingos moterys, pakerėtos gražaus reginio, persisvėrusios per balkonus, iškišusios galvas pro langus, apipila pravažiuojančius konfetį krušą – į kurią šie atsako puokštėmis. Ore daugybė žemyn krintančių dražė ir aukštin lekiančių gėlių. O ant šaligatvių vienintelį nerūpestingą minę su keiščiausiais kostiumais. Štai eina milžiniški kopūstai, baubiančius buivolų galvus. Šunys su žmogaus liemeniu tipena ant užpakalinių kojų. Ir staiga visoje toje maišatyje po kiek pakeltą kaukę nelyginant švento Antano gundime – kurį sapnavo kalas, šmėkštelė žavus kokios nors astartės veidas, puolė paskui ją, bet kelią užstoja kažkokie miklus velniukščiai panašus į tuos, kurie aplanko per sapną. Įsivaizduokite visą tai ir turėsite menką supratimą, kas yra karnavalas Romoje. Kokius du kartus pervažiavęs korsą, grafas pasinaudojo tuo, kad ekipažų eiliai staptelėjo ir paprašė savo bendrakeleivius leisti atsisveikinti su jais. Karietą jis paliko jų žiniai. Francas kilstelėjo akis ir pamatė Rospolio rūmų fasadą. Vidurinėjame lange, užtrauktame baltų šilkus raudonų kryžiumi, buvo matyti žydras domino, po kurio Francas tučtojo ėmė vaizduotis gražiąją graikę iš Argentinos teatro. Ponai, tarė grafas, lipdamas iš karietos. Kai jums nusibaus būti aktoriais ir panorėsite virsti žiūrovais, neužmirškite, kad jūsų laukia vietos prie mano langų. O iki tol jūsų žinioje mano vežėjas, karieta ir tarnai. Mes užmiršome pasakyti, kad grafo vežėjas buvo persirengęs juodų laukių, visiškai tokiu kaip odrio lokyje ir pašoje, o du liokajai stovi už ekipažų, žaliomis beždžionėmis ir užsidėję kaukės su spiruoklėlėmis, kuriomis jie vaipėsi praeiviams. Francas padėkojo grafui už malonų pasiūlymą, o Alberas buvo labai užsijėmęs. Jis svaidė gėlės į karietą, kurioje sėdėjo labai koketiškai apsivilkusios kaimietais. Nelaimiai ekipažų srautas vėl pajudėjo. Mūsų jaunuolius jis nunešė link tautos aikštės, o patraukusi Albero dėmesį karietą nuvažiavo Venecijos rūmų kryptimi. Ar matėte? paklausė jis Francą. Ką? nesusigaudė Francas. Ogi tą karietą su kaimėtėmis? Ne. Gaila, esu tikras, jog ten žavingos moterys. Kokia nelaimė, kad jūsų kaukė, tarė Fransas. Juk čia tinkamiausia proga atsigriepti už nesėkmes meiliais rytyje. Aš tvirtai tikiu, kad karnavalas vis dėlto kuo nors man atlygins, atsakė jis pusiau juokais, pusiau rimtai. Nors Alberas to vylėsi, diena praėjo paprastai, tik kelis sykius jis susitiko tą pačią karietą. Dar kartą susitikus tyčia ar netyčia, Albero kaukiai atsirišo. Tuomet jis griebė į glėbį visas likusias gėlės ir sviedė į karietą. Matyt, viena iš tų žavingų moterų su gražiais kaimiečių drabužiais buvo sujaudinta jo dėmesio. Kai karieta vėl susitiko jaunuolių ekipažą, ji metė jam puokštę žibuoklių. Alberas čiupo ją, Francas žinojo, kad žibuoklės skirtos ne jam, jis nekliudė Alberų jas užgrobti. Alberas pergalingai įsikišo puokštę į atlapą ir karieta iškilmingai nuvažiavo toliau. Štai ir prasideda meilės nuotykis, tari Francas. Juokitės kiek patinka, atsakė Alberas. Bet aš manau, kad iš tikrųjų prasideda ir su šia puokšte nebesiskirsiu. Aišku, nesiskirkit, juokdamasis kalbėjo Francas, kaip vienas kitą atpažintumėte. Tačiau juokai netrukus virto teisybę, nes kai Francas ir Alberas vėl susitiko tą pačią karietą, Kauki, kuri metė Alberui puokštę, pamačiusi, kad tas įsikišęs ją į atlapą, ėmė ploti delnais. Bravo, bravo, tarė Francas, viskas eina lyg sviestų patepta. Gal norėtumėte, kad palikčiau jūs vieną? Ne, ne, kam skubėti. Nenoriu, kad ji manytų, jog užtenka man tik pamūti. Jei gražioji kaimėti maloniai tęsti žaidimą, mes rasime ją rytoj, arba veikiau ji pati mus ras. Ji mums pasirodys ir tuomet aš nuspręsiu, ką daryti. Bravo, Alberai, jūs išmintingas kaip Nestoras ir gudrus kaip Odisėjas. Jeigu jūsų kirkiai pavyks jūs paversti kokiu nors gyvuliu, ji bus labai sumani arba labai galinga. Albero buvo teisybė. Gražioji nepažįstamoji matyt nusprendė, kad tai dienai flirto užteks. Jaunuolė apsuko dar keletą ratų, bet karietų su kaimėtimis nebesimatė. Ji turbūt įvažiavo į kurią nors šoninę gatvę.